З обличчя Маркіяна було видно, що потік інформації переповнив чашу свідомості і полився через край. Так, зітхнув він, мені це все потрібно записати. Просто подивіться в інтернеті. Там іще багато написано. Справді, дуже цікаво. Але чекайте, ви нічого не сказали про своє ім'я. Іван знову зробив паузу, ніби хотів надати особливої важливості тому, що буде сказано. Єлисей це біблійний пророк його поважали за чесність і побожність. Окрім того, він зробив багато чудес. Однак є про нього один запис у Біблії. Він прокляв дітей, що сміялися над його зовнішнім виглядом після цього з лісу вибігли ведмедиці і цих дітей загризли. Так написано у Біблії. Маркіян із недовірою подивився на Івана. Той у відповідь лише закивав. Це все так заплутано і складно. Я ніби зв'язок імен і людей бачу, але потрібно, щоб ви потім іще раз мені пояснили. Головне, звісно, аби читач усе зрозумів. У мене, до речі, є ідея показати останні години життя знайдених до втрати пам'яті не на початку повісті, а наприкінці. Так залишиться якась інтрига. І взагалі, цей розділ може щось і пояснити читачу. Ви не заперечуєте? Як собі забажаєте? Я ж вам казав. Моя історія належить вам. Це плата за вашу роботу. Тільки б вам вдалося виконати свою частину угоди. Адвокат Маркіян теплий напружено дивився на Івана. І в його очах світилися загадкові вогники. Скажу вам чесно, Іване, за гроші я б за таку справу не взявся. Беручи до уваги, хто ці люди і які в них важелі впливу у нашому місті. Однак вам пощастило, що мене захопила ця історія. Я погоджуся з вами, маркіяне, коли побачу рішення суду. Ці слова було вимовлено із слабкою посмішкою, але адвокат не образився. Він іще раз подякував за приділений час і лише насамкінець запитав. Ви справді вважаєте, що у вас щось буде із Соломеї після того, як вона дізналася, хто ви? А відповідь прозвучала миттєво. А Ви погано слухали мою розповідь. Таке кохання здатне подолати усе. Чорний спортивний БМВ на величезній швидкості виїхав із Черкас і мчав у бік елітного котеджного містечка Золоті Лани. Андрій навіть не дивився на спідометр. Синові голови районного суду не личило додержуватись правил. У свої 18 років він це дуже добре засвоїв.